uputi zaista je upućen, a koga ostavi u zabudi neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alaih salatu wasalam posljednji je poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne uvjerite nikako drugačiji osim kao muslimani. Prije nego što ćemo, draga braćo, pred ja volio da se malo sakupimo, znači ovamo, sa strana. To je od suneta. i oni koji, znači, su u halkama, gdje meleci dolazi, silazi, okružuju, spuštaju svoja krila, Allah te bare koje tada nakon toga spušta svoj milost. Tako da će biti beričetnije i bolje, inšala, kada budemo, znači, poput halki poslanika, ali islam, koje se najplemeniti, generacija koje su slijedile ashabe na tom putu. Večeras za Allahu te bareke letala pomoć govorit ćemo o jednom novom imenu po pitanju nas, znači ćemo ga pojašnjavati, a gospodar svjetova se davno opisao tim imenom, a to je ime El Basir. El Basir koji se može znači prevesti onaj koji sve vidi, a to je gospodar svjetova Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, Kod nas je poznato Al-Basar da je čulo sluha, ono na osnovu čega, pomoću čega, znači čuješ, odnosno čulo vida. Govorili smo sem da je čulo sluha. E, zato se za čovjeka kaže ređuvom basir, čovjek koji vidi, ili mupsir, onaj koji vidi. Međutim, iz ovog gečkog značenja ima nešto drugo što se krije, što je jako bitno što bi svaki vjernik iskreno Allah te bare kao tala poželio da ima. Znači krije se jedna osobina, a to je basira, pronicljivost vjernika. Znači basira, pronicljivost vjernika ili firasa, isto tako se, znači kaže, a ima značenje basire. Šta je to zapravo? Poslanik alaih sallatu u poznatom hadisu kaže Ittaku firasetel mu'min fa innahu yanzuru bi bojte se pronicljivosti vjernika, zaista on gleda Allahovim svjetlom. U drugom hadisu poslanik sallahu alihi wasallam kaže Inna lillahi ba'den Znači, zaista Allah te barek tada posjeduje određene robove, znači ne sve određene robove, koji jarifune nasebite osim, koji prepoznaju ljude po pronicljivosti. Ova dva hadisa i treći hadis je poslanik alaih sallatu wasalam kaže Ihvaru firasete mu'min. Pripazite se pronicijosti vjernika. Fa innehu yanzuru bi nuri Allah, zaista on gleda sa Allahovim svjetlom i u i on govori, kaže, bi taufik Ono što Allah te barek ve ta'ala hoće, odnosno, sad će mi gospodar svjetova zadovoljno. Ovo su tri rivajeta koja su prenešena i koja se prenose. Međutim, ovaj prvi rivajet koji smo kazali, je poslanik sallallahu alihi vseleme kaže Ittaku firasetel mumin, bojite se pronicivosti vjernika, oko njega znači postoji mnoga razilaženja kod učenjaka, većina njih smatra da je hadis daif, znači da je hadis slab, od naj, znači poznati danas koji su ga ocijenili kao slavim hadisom je šeheh Albani Rahimahullah. Međutim, Abdullah ibn Muhammed Uvejš, koji je napisao jednu poznatu knjigu gdje je ukazao na neke smjernice po pitanju ocjena hadisa šeha Albanija, koji je znači određene hadise smatrao da je pa je on znači poslije toga ukazao da ima učenjaka, znači prije šeha Albanija koji su smatrali drugačije taj hadis, znači sa drugom ocjenom, pa je upozorio i ukazao na određene hadise. Jedan od tih hadisa je ovaj, gdje kaže da šehul Islam ibn Taymiye, Rahimahullah, Ibn Kajim Rahimahullah, su mnogo spominjali ovaj hadis svojim djelima, svojim knjigama, tako da je nemoguće da su ovim hadisom dokazivali, znači, ono što su tvrdili, ako je hadis slab. Kaže, najmanju ruku smatrali su ga hasenom. znači smatrali su ga dobrim hadisom koji je prihvatljiv i koji može, znači na osnovu čega se može dokazivati. Znači on u svojoj knjizi tako spominje, a Ibnu Kajim Rahimahullah u mnogim dijelima, znači ne samo da prenosi ovaj hadis, nego prenosi priče osoba, ljudi, Allahovi odabrani, znači evolija, koji su imali tu basiru, pronicljivost i tako njihove priče, znači prenosi, mi ćemo neke od njih napomenuti. <clears throat> Ovaj drugi hadis koji smo spomenuli da Allah Đelešanu određenu skupinu vjernika koji gledaju znači Allahovim svjetlom, za njega šeha Albani kaže da je onaj ovaj, Hasan, Ivan Sujut isto tako kaže da je Hasan i Hejsim isto tako znači poznat ima smatra da je ovaj hadis Hasan znači dobar tako da se može uzeti kao dokaz u priči i govor. Znači jači nego, nego predobni hadis koji smo naveli. Šta znači ova pronicljivost Šta znači E, ta basira. Mi danas kada gledamo, gledamo, znači kada vas upitam šta vidite, svi vidite telefon. A u suštinu znači zbog čega sam podigao, kako sam podigao, kako je moje nije, što ga ja krijem znači od vas, to ne zna znači niko od vas. Međutim, određenim detaljima, slučajima, Allah te bareke kako je e, Buharija rahimehullah spominje na ova firasa, znači pronicivost vijenika, znači da Allah Đelešanu ti dadne da ono što misliš, Znači što smatraš da to se podudara sa Kur'anom i sunnetom, da je istina. Znači što misliš, neka se kaže desi da čovjek bude nadahnu da pomisli o nekome nešto, pa je to istina. Znači da pomisli kada vidi, zato danas imate ljude koji kada te vide vratite, kao što je znači se dešavalo prije, prije kod učenjaka da su dolazili žalili sa njima, poput jedne žene koja je došla, znači e, Šurejhu, poznatom učenjaku, žalila se na čovjeka i uplakana je bila, Šurejh je vrati, kao vidi, vrat se. A Šabi imam koji je bio kod njega, kad zašto si je vratio pouplakana po onaj z zulum se učinio nepravda, kaže, za nisu svoja braća došla kod svog oca plaćući. Jel? U smislu pojašnjavajući kako je Vuk pojeo Jusufa i slično. Međutim, oni su, znači, to što su plakali, nisu plakali iz srca i iskreno, nego se pretvarali. Tako da ta pronicljivost daje, znači, daje e, takvu osobinu kod čovjeka da može da da osjeti znači kakav si, da li si iskren, da li ne. Kao poput imama Ibn Kajma Rahimahullah gdje kaže da onaj, čovjek treba da se okiti sa dvije vrste vida. Vid koji je Allah Tebare koji je dao svakom insanu, to je znači ovaj pogled vidimo, svi mi učestvujemo znači slično u tome. Međutim, kada je druga osobina vida koju treba da ima jeste, kaže, aynun fi qalbihi, yubsiru biha i kulešja. Kaže, treba da ima i da posjeti vid u svom srcu, u srcu koji im će dokućiti suštinu stvari. To je to, znači, to srce koje je nadahnuto od Allaha te bare kvetala, koje će dokući suštinu stvari. I to ne može svak, zato se postavlja pitanje kako doći do ove basire, na osnovu čega znači da čovjek dođe i danas mnogi tvrde da su evlije, štićenici, odabrani robovi kod Allaha te bareke pa na osnovu svojih mišljenja rasuđuju, presuđuju i donose i čine nepravdu drugima. Ono na osnovu čega se dolazi toga jeste bogobojaznost. Bogobojaznost, takvaluk i sljeđenje poslanika sallallahu alihi wasallam i u malom i u velikom. Ibn Kesir Rahimahullah znači spominje, spominje jedan detalj Omera radijallahu anhu iz njegova života u Bidajetu i Nihaj, znači poznata njegova knjiga koja govori od početka do kraja svijeta, znači sve što se dešavalo, e, kako je nastao svijet i kako će nestati, e, spominje jednu zanimljivu priču za Omera Radijalanu, znači odjela Basira koja ima pronicljivost vjernika, da jedne prilike Omer Radijalanu u Medini se obraćao grupi, grupi ljudi, znači grupi muslimana, i tada je naišla druga grupa pored njih i Omer je pogledao prema njima, zatim se namrštio, kad je ugledao tu skupinu, namrštio se, krenuo se znači ponovo to istoj skupini koje se obraćao, pa su ga upitali zašto si se mrštio, kada se ugledao i zašto, kaže nisam u životu vidio omrženije, ali mrža lica meni kaže od ovih lica koje sam sada vidio. Subhala. Omer radi lanu, i znate ko je Omer, u tom trenutku kada je pogledao, okrenuo svoje lice, znači od njih glavu prema drugojima, znači sama koji su ga slušali prije toga i kazao je tu rečenicu. Kažu prisutni koji su bili tu nakon njegove smrti Omara radi kada je došao hilafet Osmana radi i kada je znači već potrajao hilafet i kada je preselio, kada je ubijen Osman radi, kaže, skupina koju, na koju se namršti Omar, bili su učesnici, oni koji su ubili Osmana radi Koja pranici Osmana? Jel? Zatim im navodi E, priča Abdullah ibn Mesuda radi Allahom gdje kaže da su tri, kao tri su osobe posebno bile, znači nadarane sa ovom proniciošću. Jedna od tih je žena koga? Faraona. Kada su donijeli Musa, ali što je kad nemoj ga ubiti, nemoj do, do, dozvoli znači da ga vojska ubije. Možda će nam koristiti ili ćemo ga uzeti da nam bude djeto, jel? Pa što je nakon toga se desilo? Znači ta pronicljivost koju Allah te bareke tala nadahnu u srce znači, e, žene faraona, šta je učinila, šta je doprinjela. Isto tako za Jusufa, kaže Abdullah ibn Mesud. Drugi primjer jeste kad su Jusufu karavanu uzeli pa onaj sahib koji je bio na putovanju kazao je ženi pripazi ga dobro, pripazi ga dobro, pa vidimo šta se desilo na kraju, znači poslije toga. I kaže treći primjer koji znači izrazito u tome se e, ogleda jeste Ebu Bekr radi kada je znači oporučio hilafet kome? Omeru najdebranije. znači poslije posle njega i vidimo šta se je desilo u vremenu hilafeta Omera radijalanu. Znači, mnogo toga ima da se kaže o pronicljivosti i basira ali pošto govorimo o jezičkom značenju, onaj, ukazali smo na te određene priče. Međutim, mnogo drugih priča ima E, koji se prenose od Šafije, od imama Malika, Rahimahumullah, znači i drugih generacija, Ibn im čak navodi kaže da oni koji su najviše imali tu pronicivost jesu ashaj poslanika sa sram. A kaže isto tako sam mnogo puta vidio i doživio kod koga? Kod šeho Lisana i Znači dok se družio s njim, dok uzmo znanje, znanje od njega. Ovo Allaho te barek ime, znači El Basir, u Kur'anu se spominja 42 mjesta. U suri Bekari 233. ajet Allah te barek ve tala kaže وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ Bojte se Allaha te bareke ve ta'ala. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala i dobro znajte. Znači, en Allahe bima ta'melune basir. Da Allah Đelešanu dobro zna ono što vi, što vi radite. Znači, dobro zna, dobro vidi da je on basir za svaki vaš postupak što činite. A prije toga, znači, ukazuje na bogobojaznost, tako da se plašiš onoga gospodara te bareke vetara koji te, znači, dobro, dobro vidi. I nije mu skriveno tvoje stanje kako smo, znači, pojasnili iz prethodnih predavanja. Zatim na drugom mjestu u suri Hadid Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ On je uvijek s vama, gdje god da se vi nađete. Allah te bareke ve ta'ala je uvijek s vama. U kom smislu? nastavku ajta Allah subhanahu wa kaže Wallahu bima ta'melune basir. Allah dobro vidi znači ono što vi, što vi činite i što radite. Tako da iz ovoga ajta da je on s vama Znači ma'akum ima značenje da je uvijek s vama, uvijek uz vas svojim vidom, svojim znanjem, znači vidi vas, čuje vas, svojom snagom, svojom moći, ali svojim bićem, svojim zlatom je iznad stvorenja, znači iznad kako smo u prethodnim predavanjima pojašnjavali. Zatim u suri Ali Imran u 15. maju Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wallahu basirum bil ibad. Zaista Allah te barek wa ta'ala dobro vidi šta njegova robovi znači čine i rade. Svi ovi ajeti znači ukazuju dio po dio, ali ukazuju na apsolutno Allahu te barek wa ta'ala znanje i znači vid da vidi djela svojih robova, da vidi robove što čine kako, kako rade, znači u svakom, u svakom trenutku, što će vidjeti značenje imena po pitanju Allaha te bareke U sljedećem ajtu Allah subhanahu wa kaže Innehu bi kulli shay'in basir, zaista Allah te bareke sve sve vidi. Znači nema ništa da može izostati, a da Allah subhanahu wa ta'ala to znači ne vidi. Značenje kada se odnosi na Allaha te bareke ta'ala. Ibn Jarir rahimahullah Znači kada komentariše i pojašnjava govor Allaha subhanahu wa ta'ala Wallahu basirum bima ta'amelun Zaista Allah dobro vidi ono što vi činite, što radite, sve vaše postupke, sve vaša djela kaže, to jest Allah dobro vidi. Allah dobro vidi ono što robovi njegovi rade. Zatim kaže njemu nema ništa skriveno od njihovih postupaka, on je taj čiji vid sve njih obuhvata. Znači Allah te barek svojim apsolutnim vidom, savršenim vidom sve obuhvata. I zato iz ovih navedenih ajeta mi imamo potvrdu šta? Potvrdu Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje savršen vid. Znači pored imena što ukazuje da je on taj koji sve vidi, mi potvrđujemo da on posjeduje savršen, savršen vid. Zatim Nukesir kada pojašnjava ajd koji smo naveli iz sure Al Imran, Wallahu basirum bil ibad, zaista Allah dobro vidi što, njegova, njegovi robovi radi, kaže on daje svakome ono što zaslužuje. Znači on daje svakome ono što zato što zna i vidi, znači ima apsolutno potpuno znanje o tebi, zato ti daje ono što zaslužuješ da ti se da, a u drugom ajdu kada komentariše isto tako znači Allahu te barek tala ime Basir, kaže on dobro zna ko zaslužuje uputu, a ko ne. Zato se treba kazati Alhamdulillah koji nas je uputio na ovo što, znači na ovo na čemu smo danas. Pogledajte, znači iz ovoga komentara, zar nije nešto znači zadivljujuće, gdje kaže dobro zna onoga ko zaslužuje uputu. Ako su tu upućeni, znači da Allah te barek tala nešto posebno osjeća prema tebi, jel' čim te upute, čim te počasti ovom plemenitom, znači vjerom, da je shvatiš, da je pojmiš, da ideš, da kreneš tom stazom, znači da ti Allah te barek i želi veliki hajr, veliki hajr. I zato onda shvataš ova značenja, ove ajete gdje Allah subhanahu ta'ala sebe opisuje ovim savršenim osobinama. Alusi rahimahullah kaže, El Basir je onaj koji je obaviješten o stvorenjima, njihovim dijelima i njihovim radnjama. Znači, apsolutno dobro poznaje sve šta njegovi, šta njegovi, šta njegovi, njegovi robovi radi. A Sadi Rahimahullah kaže El Basiri onaj koji vidi sve i najsitnije stvari. Pa kaže, vidi, kaže, crnog mrava u crnoj mrkloj noći na crnom kamenu. Allahu Kako pojašnjam detaljno. Vidi crnog mrava u crnoj mrkloj noći na crnom kamenu i kaže vidi sve što je u dupinama ispod sedam zemalja, a isto tako kaže što je u sedam nebesa. Sve to gospodar sve to vidi. Pogledajte naš vid, koliko smo mi znači onaj, koliko, koliko mi možemo znači da vidimo. Kada padne mrak, šta možeš da primijetiš? Ili kada su ne guste magle, ne vidiš prst pred a gospodar svjetova sve dobro vidi, znači šta je u dubinama zemalja, isto tako šta je u nebesima, šta je, znači nema situacije, nema mjesta, nema znači detalja u prostoru, a da gospodar svjetova ne vidi to. Toliko znači je to savršenstvo znači u tom vidu da sve gospodar svjetova, svjetova vidi. Tako da iz navedenog, iz ovih značenja kako smo iz pravila uzeli. Potvrđujemo Allahu te barek uzvišeno je plemenito ime El Basir koji se vidi, a isto tako znači iz tog imena proizilazi veliko i savršeno svojstvo vida. Znači potvrđujemo i ime i potvrđujemo svojstvo gospodara svjetova onako kako to njemu dolukuje. Prvi plod spoznaje ovih velikih Allahovi te barek imena znači, e, e, koje su spomenuli prije i večeras koje spominjemo jer su povezana. El Alim je povezano sa imenom Esami, a SMI je povezano sa imenom El Basir i nakon ovoga imena ćemo uzeti ime El Habir. To su naši imena koja su jedna s drugim povezana <clears throat> i odvojiva su. Prije svega Allah Tebare Kvetala kaže Leji se ke misli Ništa nije kao on. Znači ne postoji niš, način, ništa od stvorenja da sliči gospodaru svjetova, niti gospodar svjetova sliči stvorenjima. Ali u isto vrijeme Allah te barek potvrđuje da je on vahuva sami basir, a on je taj koji sve čuje i sve vidi. Iz ajta vidimo da gospodar svjetova negira, znači da ima sličnosti sa stvorenjima i da imaju stvorenja sličnosti sa gospodarom svjetova, a u istom ajtu on potvrđuje svojstva odnosno velika imena i svojstva koja proizlazi iz tih imena. Znači da on sve vidi i da sve čuje, kao što znači svojstvo vida i svojstvo, svojstvo sluha, gospodar to znači potvrđuje. Ali taj sluh i taj vid ne može se znači pored sa svojstvima stvorenja. Evo vidio samo običnim stvarima, kada se spustiš žlak si sve to da možeš vidjeti gdje je znači kupatilo, gdje je i kako ćeš uzeti tablist. Mnoštvo detalja koje smo znači svjesni da se u nijukom slučaju ne može porediti, znači osobina stvorenja sa osobinama stvoritelja. <clears throat> Zatim, ova osobina kada se nađe kod osobe, kod znači, stvorenja, kada čovjek vidi, a ne čuje, to je majkavost, je tako? Međutim, ovaj naš vid koji mi imamo, to je savršenstvo za nas. Jer onaj koji ne vidi i ne osjeća, mi smo da savršeni od njih. I to je nos skladnost koju Allah te kada stvara stvorenja daje. Znači da vidiš, da čuješ i ono prošli put smo to spominjali. Međutim, ako ti nedostaje bila koja od tih osobina, ti si onda je majka u svom stvaranju. U smislu, znači, iskušan se gospodara svjetova sa tim. Do gospodar svjetova, znači njemu pripada ta uzvišenost u svim tim imenima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisuje i skrivenim i jasnim e, značenjima osobina koja, koje proizilaze iz tih velikih znači, imena gospodara svjetova. Tako da gospodar ukazuje na to pa kaže Kul hel jestavi amaru basir Da li je isti onaj koji je, znači slijep onaj koji vidi? Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje. Da li su isti, znači onaj koji vidi, koji, koji znači koji ne vidi, koji je slijep. Nisu isti, zato kaže efela tetefekerun, za nešto promisliti, za nešto razmisliti. Pa kako onda gospodara svjetova da ne opiše sa onim osobinama kojima se on subhanahu wa opisuje, odnosno kako ne potvrdiš osobine gospodaru svjetova koje je on subhanahu wa ta'ala potvrdio sebi, znači u Kur'anu. Kada ustvorenja nisu ista koja vide i koja znači ne vide, koja su slijepa, na oni koji vide kako onda gospodar svjetova, znači savršenstvo gospodara svjetova pripada. Na drugom mjestu kaže Matharul fariqajni kal Primjer dvije skupine navodi gospodar svjetova. Oni, znači, koji su slijepi i gluhi. Znači imaju osobinu i da su slijepi i da su gluhi. A druga, znači, skupina koja je vrlo pasiru se mi, onaj koji vidi i koji čuje. Da li su, kaže, hel jeste metara, da li su ove dvije skupine iste? Da li se mogu, znači, smatrati istim? ko vidi, ko je slijep, znači, ko znači je slijep i ne vidi, odnosno ne čuje i onaj koji vidi i čuje. Mogu biti isti, ne mogu isti biti, znači kod stvorenja, a tek kako gospodar svetova, znači koji se opisuje. Eferata, dakle, on isto tako gospodar svetova završava, pa kaže zašto ne razmislite o tome. Ibrahim Ali Svatu Vasalam, kada je htio, znači da ukaže Otcu na ništavnost E, ibadeta znači koje čini kome kipovima koji niti čuju, niti vide, niti znači mogu da pojme ono što traže ukazuje na ove velike osobine. Znači na ove velike osobine da bi njegov otac shvatio kolika je znači fula u njegovom životu što čini ibadet njima jer mu ne mogu nikakvu korist dati kada niti vide niti čuje, niti čuju. Ovo sve ukazuje znači da gospodar koji znači je stvoritelj svega, koji je jedini znači da se obožava i da se robuje, on posjeduje te savršene osobine. Zato je on subhanahu ta'ala zaslužan da se njemu robuje i da se njega traži. Kaže, e, znači gospodar svjetova govoreći za Ibrahima, إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا kada je on rekao svome ocu, o oče, Zašto obožavaš onoga koji, kaže, la jesma, koji ne čuje, ne čuje. Zatim kaže, vala jubsiru, niti vidi, niti ti može bilo kako porizati. Zašto takvog obožavaš? Znači odmah automatski svrtaš, kada je on takav, nije zaslužan da se obožava, niti, trebao, niti bi ga trebao, znači, obožavati. Na drugom mjestu ova gospodar to opisuje isto tako mnogobošce i njihovo stanje oni mnogobožci, znači takvi kakvi jesu, Allah te barek vatala im je podario šta? I vid, i slu, podario im znači razum, podario ruke, podario noge, znači mogućnost da dohvaćaš, da jedeš, da šetaš, da odlaziš, da zarađuješ. Znači sve ti je dao. A kakvi su njihovi kipovi? Da li posjeduju te osobine? Nisu posjedovali. I Allah Đelešanu ukazuje, znači, isto tako na kipove koji to nisu posjedovali, da su ovi koji obožavaju te kipove daleko bolji i savršeni od kipova koje, koje obožavaju. Znači, takav insan koji pada tako i traže, takvog je bolji, savršeniji od onoga od koga traže. Ovaj ništa nema od tih znači, osobina koje ima znači, e, stvorenje koje traži od predmeta, drveća, kamenja i slično. Allah subhanahu ta'ala kaže Inna ladina tad'una min duni Allahi ibadun emthalukum. zaista one koje obožavate, koji dozivate, od koji tražite, su robovi poput vas. Allah kaže, robovi poput vas. Znači kako možeš tražiti od nekoga koji je poput, poput tebe? Pa kaže, فَدْعُوهُمْ فَرْيَسْتَجِيبُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Zatim mi kaže dozovite, pozovite, dozivajte ih pa nek vam se odazovu ako istinu govorite. Zašto? Zato što ne čuju. Kako će se odazvati oni koji ne čuju? Natjecamo, znači koliko znači, je bitna ta osobina koja je nedostaje tim, znači lažnim božanstvima koje su oni tada obožavali. Kaže, vi njih pozovite pa vidite da li će vam se odozvati ako istinu govorite. I naravno znači da se neće odazvati jer su Znači niti čuju, niti vide. Zatim gospodar sve to nastavku kaže Elahum erđurun biha. Da li oni posjeduju, znači noge kojima hode, ukazuje znači na majkavost koju oni posjeduju ko sebe. Nemaju nogu, znači. Da li imaju noge da, da hode ima, Zatim kaže Elahum ejdin biha. Da li oni imaju, znači, ruke kojim dohvaćaju, koji pružaju, da nešto uzeli? Ne posjeduju ni to. Zatim kaže Em lahum ajunum biha. Da li oni posjeduju oči kojima vide? ne posjeduju Zatim kaže, em lehum on jesma'une biha, da li oni imaju uši kojima čuju? Ni to nemaju. Kaj kuli du'u šurekaekum thumme kiduni fala tunzirun. Zatim kaj reci im, pozovite sva ta lažna božanstva, sve to što obožavate i pokušajte da meni spletku nanesete, ako istinu govorite i kaže požurite, nemojte da odgađate, požurite, ako je to istina, gdje će biti to istina. Ali Allah te barek ukazuje znači na njihovu slabost, pokazuje znači koliko, šta su od muslimana u suštini obožavali. Predmete i drveće, drveće koje niti čuje, niti vidi, niti bilo šta ima, što s druge strane ukazuje koliko si ti kao savršeniji od toga što obožavaš, pa gdje ti je pamet da promisliš, da razmisliš, da se okreniš, da obožavaš gospodara svijeta koji je stvorio i tebe i njih i znači sve ono što se nalazi ispod našeg gospodara svjetova. Imamo primjer dvojice mladića. U medijskom periodu, znači e, Muaz ibn Amr i Muaz ibn Džebel. Dva mladića koja su primila islam u Medini kada je poslanik Salasalam učinio hiću. Međutim, šta su oni radili? Ovdje je dokaz. Ovdje je dokaz kako Allah subhanahu ta'ala mijenja znači, stanje ljudi, kada ih uputi, kakve su završice takvih ljudi. Tako da je danas omladina koja primi islame i uđe u islame, počne da praktikuje, daleko može biti uspješnija bolja od onih koji su od prije toga znači praktikovali. Njih dvojica su u toku noći odlazili u Medine i tražili gdje će naći kakav kip kada nađu kipa, znači, onaj, e, unište ga, razbiju, ako je od drveta donesu, znači, udovicama koje su bile u Medini, dao, znači, da koriste, da lože se gri, kao ogrijev, znači, u tom vremenu. I svaku noć tako radilo. Međutim, od Moaz ibn Amra, njegov otac, njegov otac je bio jedan od onih mnogobožaca koji je imao svog posebnog kipa uzeli su njegovog jednog, znači uzeli su kipa. A šta je jo njegov otac imao poseban miris, miriso ga je posebno čistio pravoga onoga ono ko, ko božanstvo. I oni su uzeli taj isti njegov kip, bacili ga u izmet, umazali, sprljali, znači ne, i stavili ga pred vrat. On kad je sutradan ušao, kad je vidio kako je stanje sa njim, očisti, srijedi i namiriše, i šta uradi? Uzme da donese i kaže, evo ti, i kaže, branj se. Kao branse, kad ti dođu takvi branse, njih dvojica prvo, drugu noć isto tako radi. Pomažu, isprljaju, baci. On sutradan kad je vidi uhvati se opet očisti sve. Treći put uzmu, kad su vidjeli da on ne odustaje od obožavanja takvog istog, znači, šta si ti ukazao su vama, ne, može sam sebi, znači, da onaj otpor i ne daću, kako će tebu kontu ne Dozvoli, znači, da takav Bog, ne uzbila, znači, se valja, da se baca, ne može se zaštiti, pa kako tek znači zaštiti tebe. Treći put su uzeli mrtvog psa, zavezali oko vrata kipa i, op, znači, i kipa i psa su bacili u bunar. I kad je on stodan ustao, znači kad je vidio šta se desilo, skonta koliko je znači fulio u svom životu, što je on zaista obožavao. I toga se odrekne, prihvati vjeru, znači Amr, prihvati vjeru, nakon toga Ibn Kesir spominje da je učestvo u, u, bitci na Uhudu gdje je preselio ko šehid. Pogledajte, znači kratak period. Bitka na Uhudu, znači odmah se desila, odmah se desila, znači e, druge godine, druge godine nakon Hidžine u Medini, a ovo se desilo isto tako u Medini. Kakav kratak period, znači čovjeka izmjeni, promijeni, na kraju okonča ko šehid. Ono što svaki pametan musliman želi da preseli, znači na poput, poput šehida. To su deređe on je znači od Allaha te barek tada počešen tako. A šta je znači prije toga radi, šta je obožavao, naša se oslanje, od koga je tražio, ali iskreno kada Allah Žešanu znači izmijeni tvoje stanje, promijeni tvoje stanje, kada se vratiš gospodarka, kada shvatiš pravi put, pravi put, put i pravu istinu, možeš da okončaš znači daleko bolje nego nego drugi koji mnogo godina, mnogo godina znači prije tebe, prije tebe su krenuli ovom stazom. El pa Asbahani, rahimahullah, je kazao da ova osobina basir, znači može se koristiti i za gospodara svjetova, može i za stvorenja, jer se stvorenja opisuju da, kako smo kazali, fulan, fulan e, basirun, čovjek koji vidi, ili onaj koji mupsir, koji vidi isto tako, znači ukazuje na osobinu koju mogu imati stvorenja. Međutim, osobina gospodara svjetova, kada se uzme, znači, e, u obzir njegovo savršenstvo koje pripada, znači kroz to ime i osobinu koju nosi, koliko je znači razlika između gospodara svjetova i stvorenja. Mi znamo, prošli put smo malo naveli, kada se dijete rodi, kazali smo da prvo što posjeduje, znači čulo sluha to, znači može da pecera, znači radi u tom trenutku. Međutim, čulo vida, ne može u prvim danima dijete ne vidi. Tek znači kad počinje da vidi gleda kroz maglu, ne primjećuje, ne može da uoči predmete. Znači druga etapa, kad kada dođe do tog perioda da može da uoči prijemet, da li ga može da pojmi, znači šta je to, ne znam. Ne posjeduje znanje znači o tom prijemetu. Zatim dolazi etapa kad on razlikuje, očava, znači predmete sto, stolicu i sve, treba da uči šta je pojam stolica, šta je znači sto i ostalo. I nadograđuje se malo malo znači. A gospodar svjetova svojim savršenim vidom koji je od uvijek i ovog uvijek je pri, pri njemu subhanu, subhanahu Čak znači danas možeš imati, ne znam, super svjetlo, rasvjetu, ali ćeš izgubiti nešto što ćeš tražiti, bit će ti nedohvat ruke, ali nećeš moći naći. Ne vidiš, to svima nam se dešavalo. Tražiš nešto, ne možeš da nađeš, ne vidiš. U stvari, opet, kad zagledaš posle desetak minuta, vidiš ono kako nisam ovo vidio. Ili danas kad vidimo, znači osobu koja ima, na dobar vid, na daljinu pogledate u, detalje, pa ti počinje pričati, ti ne vidiš a međutim, to savršenstvo koje on ima ko sebe, znači u dunjaličkim stvarima, u pitanju nas, ali po pitanju Allaha, znači naks, ne može se porediti, znači to je majka u pitanju gospodar, sve to ima daleko savršeniji, znači vid, kojim sve obuhvata, kako smo znači kazali, sve obuhvata i ništa mu nije, ništa mu nije skriveno. Nakon ovakve spoznaje, da li postoji mjesto na Dunjalu, u svemiru, u kosmosu, da može čovjek otići učiniti grijeh? A gospodar ne zato znači iz ovog znači imena, spoznaje ovakvih imena mora da se rodi u tebi Habibi ta iman, da ti bude da se osnaži, da vjeruješ znači čvrsto da Allah subhanahu wa ta'ala te vidi, da te on subhanahu wa ta'ala čuje i da ima apsolutno znanje o tebi. Tako da onda nakon toga se stidiš, a vi bilo što da učiniš. I spoznaje gospodara Svetova te vidi. Druga stvar, gospodar svjetova nego negoda u naša tijela. Naše i to je ono što treba danas da mi imamo, znači, e, da shvatimo i da pojmimo, da ne gledamo, znači, ljude kroz materializam, jel? Koliko para ima, što je danas, nažalost, činjenica da prijateljima, s onima koji imaju para, ako nema para njega ostaviš i to gospodar sve to takvi insane ne gleda i nije mu to mjerilo. Gospodar sve to, kako kaže poslanik sallallahu njih vasallam, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum Zaista gospodar svetova ne gleda vaša tijela, vala ila suvarikum, niti gleda vaše izglede, walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Ali gospodar svjetova gleda u šta? U vaša srca i vaša djela. Vaša srca i vaša djela, što znači kad kažeš iman je ovdje, jel dovoljno nije, zato što Allah gleda i u taj iman koji imaš u srcu, a i gleda u tvoje djelo koje prati taj iman koji je ti u srcu. Znači ne samo kažeš iman je ovdje, vjerujem, nema Boga osim Allaha, on je to zaslužan, poslanik Muhammeda, alhamdulillah, šahad, ja šahad, ne moraš biti da dokažeš svojim djelima, gospodar svjetova gleda u tvoje srce i tvoje dijelo. Šta činiš, tvoje postupke. A odjeća je to manje i više. Pa nas to vidi, znači, međutim ono što on vrijednije, vrijednije tvoje djelo, znači, koje činiš i tvoj ima koji je u srcu. Zato ovaj hadis, znači koji bilježi muslim, u drugom rivajetu muslima, kada je Fešare, zatim je poslanik sa kad je rekao da je gledao vaša srca, pokazao, znači, e, ukazao, znači, pokrijetom ruke na prsa, ono što je u prsima. Tako da je danas oni koji su bili prije nas, znači ljudi koji su stariji, oni znaju po čemu su vrednovali tada, znači ljude. Gledali su njihov karakter, osobine koje imaju, znači plementost, koju su imali pri sebi. Međutim, danas sve to izmijenilo, znači ne zna se ni ko je kakav, ni šta je, samo ako imaš para, ako imaš auto, motelo, položaj, ta si moj prijatelj, ja bi volio znači, da mogu naći, e, puta dođem do tebe. Međutim, ove osobine koje zaista su one prave osobine koje krase i koje bi trebale da budu i takvi prijatelji trebaju da budu, jesu znači osobine koje su plemenite, koje su srca, to je iman iman, da se povezujemo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da živimo radi Allaha, da se družimo radi Allaha, znači da se rastajemo radi, radi Allaha. I da naša djela koja radimo, da isključivo budu radi gospodara svjetova, znači sa onim sa čim je subhanahu wa ta'ala zadovoljan. <clears throat> Ta djela koja gospodara svjetova gleda i prati, ono što je najbitnije kod tih djela jeste ihlas, iskrenost. A da bi došlo do tog ihlasa i iskrenosti, imamo hadis Džibrila kada je poslanika sa selem upitao Džibrilu. Kada je ga upitao, znači o islamu, imanu i pitao ga o ihsanu. Pa kada je kazao šta je ihsan, poslanik sallallahu alejhi ve je kazao, znači da e, obožavaš gospodara svjetova ke enneke kao da ga vidiš. A ako ti njega ne vidiš, zaista on subhanu wa tebe tebe vidim. Imam nevi kada je komentar sa ovaj, znači hadis poslanika sallallahu alihi wasallam, kaže kada, prije svega kaže hadis ukazuje na jezgovit govor poslanika sallallahu da sa malo riječi puno toga kaže, znači u velikom, velikom značenju. Da obožavaš gospodina kao da ga vidiš, to znači da obožavaš Allah subhanahu wa ta'ala u svim svojim uh, u svim svojim stanjima, kao da ga vidiš, ako ti njega ne vidiš, da doživiš, da osjećaš da ima, da on zaista tebe vidi, jer njegovo ime je Basir koji sve vidi, znači ta ima, da imaš u svom srcu, da mu ništa ne promiče. Njegovom nazoru, apsolutno znači sve vidi. Kaže kada bi mogli pretpostaviti, znači imam ne govori, kada bi mogli pretpostaviti da insan kada ustane da kvanja, da vidi gospodara svjetova. Da vidi. Kakav je vidio njegov namaz? Da znači klanjaš, a da vidiš gospodara svjetova. Koja bi bila skrušenost, poniznost, znači u tom namazu. Njegova nutrina bi bila poput njegove veštine. Danas, znači, ljudi kada stanu u namaz, e, imamo, znači, primjer tolike poniznosti, znači, predanosti, se oborene glave, iskrušen. Međutim, srca i misle su, Allah samo zna gdje su. Znači, daleko od namaza i onoga što se uči. Ali ovaj insan, kada bi se mogao pretpostaviti, znači, kakva bi njegova nutrina bila, bila je bolja nego njegova veština. Osjećaj taj. I kaže, onda vidimo, kaže, šta je rezultat zbog čega čovjek gubi koncentraciju tome. Jest, znači, slaba svijest da tala vidi, da tala motri, što kaže, zato treba se potrudiš, da se potrudiš, da ovo ostvariš ko sebe, da obožavaš alake enne kao da ga vidiš. Zato je hadis poslanika sa sve kazat, znači obožavaj kao da ga vidiš. Znači, ako nisi na toj, na toj ređe, na tom stepenu, pokušaj, pokušaj, znači vidi šta je to, što te vodi do toga da obožavaš gospodara kao, kao da ga vidiš. Jer taj namaz, znači kada si u namazu, ako možeš prepostaviti, ti ćeš biti skrušen. Čim znači nema te mogućnosti, tvoja svijest je daleko znači. Kao da si izgubio da Allah te motri, da vidi pa si ti luto, razmišljaš ovo, razmišljaš ono. Zato su prve generacije kada se okrenu prema namazu, njihova lica bi požutjela ko da umiru. Zato bi običaj govoriti klanjaj kao da klanjaš posljednji namaz što su ukazivali znači na važnost veliku kolika je taj nama veza između tebe i tvog gospodara. Kad ti kažeš Allahu Akbar, svjedočiš nešto veliko, najveće. Nema ništa veće, znači Allahu Ekber, najveći je gospodar svjetova. Zatim ga hvališ, pohvaljuješ kako njemu toliko na primjer, određenom dovom, subhane, kako učiš i neku drugu dovu. Nakon toga ulaziš u razgovor sa gospodarom svjetova kroz Fatihu nakon Fatihe ideš na ruku, slaviš odičaš, vraća se na, na seždu ponizan, moliš, dozivaš gospodara. Znači čitav namaz je veza između tebe i tvojeg gospodara i zato ga je gospodar se to propisao pet puta dnevno, pet puta dnevno. Jer se desi da čovjek zaboravi, a vidite znači koliki je period između sabaha i podne namaza, najduži period. Ali zbog toga što ljudi puno radi u tim znači, satima, Allah šal je učinio drugi namaz. Koji? duha namaz. Znači da bi opet, kad ti ono ponestane, te konekcije sa gospodarom svjetova, što se kaže kroz vezu namaza, ideš na duha namaz, pa se ponovo povežeš sa gospodarom svjetova, razgovaraš to, pa se nadogradiš, napuniš baterije, pa ideš dalje. Pa podne, pa ikindija, pa poslije ikindija akšan, pa poslije akšan, kako neki učinjaci kažu, može i kijam uvijek da se počne, a neki kažu da se počne, znači, nakon, nakon jacije, jacije namaza. <clears throat> Zatim, gospodar svjetova, što se uzima od plodova, jeste da dobro zna stanje robova i vidi stanje robova po pitanju, po pitanju rizika, kada daje na faku i obskrbu. Znači, udjeljuje kome hoće, koliko hoće. Jer zna i vidi, ima znači, znanje o takvim, o tim stvorenjima. I ne daje tek tako. Jer nekada ti može biti ta nafaka šta? Problem Gospodar svjetova te zna. Znači, zna te i zna tvoju završnicu kako će biti. Nekada ti to može biti fitna, ako imaš puno para, bit će ti fitna. Pa ostaneš siromašan, ostane znači onaj koji, koji ima ono što mu je dovoljno, dovoljno u životu. Pa ne možeš, koliko god da se trudiš da zaradiš više, ne možeš zaraditi osim onoliko koliko ti je gospodar propisao. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ kada bi gospodar svjetova dao na faku obilju ljudima, kad jedni druge bi, kaže, počeli ubijati. Nasilje bi jedni drugima činili. Što znači taj metak kada nemaš puno u obilju? Uzoholiš se. Ali kaže, on to daje smjerom. Znači, u određenoj mjeri koliko kome treba. Gospodar svjetova, innehu bi ibadihi habirun basir. Pogledajte kako završava taj ajed. Znači ukazuje kada bi dao obilju, jedni druge bi, znači, zulum nepravdu činili, dizali bi se jedni protiv drugih, ali daje sa mjerom određenom, a kaže i završava na kraju innehu bi ibadi habirum basir. Zaista on dobro zna stanje svojih robova i on ih dobro vidi. Što znači na osnovu što ih vidi, i što zna, zato im tako i daje. Jer kada, znači kada bi se uzeo da on ne posjeduje to znanje, onda bi bio belaj. Međutim, gospodar svjetova apsolutno znači posjeduje znanje i vid, savršenstvo svega toga i daje sa mjerom, onako kako, i onda vidimo sklad. Međutim, kad se to poremetilo, kad došlo izobilje i obilje u tome, onda bi, kako kaže gospodar svjetova, desilo se to što bi se desilo. Druga stvar što ukazuje da gospodar svjetova zna stanje svojih roba po pitanju koje vjeri i koje ne vjeri. Tako da danas ljudi muslimani koji imaju slab iman kažu kako gospodar svjetova dozvoljava da ovo radi što nam radi nevjernici njegovi neprijatelji, znači muslimana. Kao da on subhanahu wa ne posjeduje znanje o njima, pa se ti čudiš i bretiš, zato što nisi spoznao ga kroz njegova imena i savršena svojstva, da si spoznao njegovo ime Hakim, ne bi pričao tako, da je on mudar, da znači svoje mudrosti to radi i čini, koju samo on, subhanahu wa ta'ala, znači posjedi, niko drugi. Ne možeš ti dokući mudrost gospodara svjetova. Zašto? S druge strane, da si ga, znači, spoznao da on la znači, da se on ne pita, a da on pita sve druge, ne bi tako postavljao pitanje. Znači, sva ova imena prouzrokuje bi tu, taj, tu ispravnu svijest vjernika i iman Allaha te bareke znači uzmaš postepor, ali svačaš vjeru i akidu onako kako kako treba, znači kako je gospodar svjetova zadovoljan, jer subhano, znači Allah subhanahu ta'ala kaže وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ On je taj koji vas stvara. I dobro zna ko od vas ne vjeruje i ko od vas vjeruje. Allah što ono zna, on vas je stvorio, neki učinio vjernicima, neke nevjernicima. Znači, gospodar svjetova i znao je ko je nevjernik, Zbog čega je nevjernik, smo kazali iz imena Basir, da ono znači šta? Da dobro zna ko zaslužuje uputu, a ko ne. A sva stvorenja su, dok su bila, znači, kada je Allah stvorio duše, kada je upitao Lestu bi zar zar ja nisam vaš gospodar, svi su kazali Bela, jesi ti si naš gospodar. Međutim, kad su slagali, kad su došli na ovaj svijet, kada je Allah tu dušu koju je stvorio, spojio sa tijelom, pa tijelo došlo na svijet, pa vidjelo fitno, vidio šeitana koji mu došaptava i blisa koji ga zavodi, pa zaboravio gospodara i ono obećanje koje je dao i skrenuo sa pravog puta. Pa opet gospodare svoje apsolutne milosti prema stvorenjima šalje poslanika. Pa taj poslanik koji je došao opet u lažu, tjerivan, proganjan, ubijan, znači što mu se dešava, pa poslanika drugog pošalje, pa trećeg, znači po nasilja, mjestima, gradovima, dok nije, znači jednu veliku milost pusti na stvorenja, a to je Muhammed Ali se Veselam cijelom čovječanstvu sa jasno, znači ne samo poslanika koji će doći i pričat ko povjeruje njega i vidi ga, alhamdulillah, ko ne, koga ne vidi, znači teško je može povjeriti, ne, poslije toga je znači ispustio mu knjigu koja se znači upotpunila, nakon njegove smrti ostala, da se čita, znači prenosi, da se tumači uputa do sudnjega dana. Iz njegove apsolutne milosti što želi stvorenjima dobro, ali su ona ta koja neće istinu. Ko hoće da se vjeruje, ko hoće da se ne vjeruje. Znači da ti Habib imaš onu slobodnu volju izbora. Allah šanu te neće znači i ne tjerate, niti onaj je zadovoljan da možeš kazati, odnosno da možeš kazati, evo gospodin Svetron ovako kakav jes on me znači takvog stvorio, ja samo znači onaj sam ovdje taj koji e, taj scenarij koji je napisan, koji je određen, predodređen u knjizi, znači pomno čuvanoj, mahfuzu, se odvija. Allah što tako htio, ja sam takav. Nego ti si davno nekad posvjedočio istinu. I davno si gospodaru svjetova obećao ćeš biti pravi vijeni. I bio si zadovoljan sa gospodarom svjetova. Međutim, kad si došao na ovaj svijet, kad si vidio znači onaj razvrat i onu fitnu iskušenja, tvoje strasti, tvoji protiv su krenuli tim putem. Nisi ti da slušaš ni gospodara svjetova, ni poslanika sallallahu alihi wasallam, ni da čitaš knjigu, ni da slušaš one koji te pozivaju, koji te dozivaju, nego si glavu okretao, slušao šeta i njegove sledbenike. Znači one koji se povodili, Zatim si tim stazama i tim putem. I ne možeš to kazati gospodar se to ako htio. Sve je to ispod Allahove volje. A zašto ispod Allahove volje? Zato što je on, subhanahu wa ta'ala, znao tvoj završetak. Evo, on te je stvorio, odredio, predodredio jer je znao šta ćeš ti odabrati. To Allahovo ime je Alim, koji zna znači suštinu svega toga, znači što ćeš vrijeme lagati, prevarant, biti munafik, ovo ono i na kraju ćeš ostati, burdet postati, ostavit ćeš to. Ili u suštini neš nikako prihvatiti. I zato si takav kakav jesi završio okančao, znači kao nevijenik, a gospodar kaže da on hoće vas sve, sve uputio na pravi put. Znači on opet posjedije taj kuvec, snagu, kudret da sve ljude i nakon njihove volje, znači vrati, vrati, ali Allahov sunen takav, odredbe su takve, znači propis koje je on propisao do sudnjega dana, neće se, neće se mijenjati. Zatim gospodar svetova ukazuje da dobro zna i vidi šta njegova stvorenja radi od grija. Znači, grije stvorenja, šta radi, šta činiš, šta pokornost koju činiš, gospodar svetova, to dobro zna. Pa kaže, kefa bi rabbike bi zunubi i badi. Dovoljno ti je što tvoj gospodar vidi je tvoji robova što čini. Danas u ovom trenutku, u ovom času, koliko svijeta, znači u svijetu, znači od ljudi, od masa, čini nepokornost gospodaru svjetova, sve to gospodar vidi. Vidi svakog dobročinitelja, u, znači mrkoj noći, u znanju trećinoć kada ustaje, kada seždu čini, Allahu se znači onaj umiljava, kroz dovu, kroz ibadet Kur'an i zikri i slično, i vidi svakog onoga koji noći provodi on je se gospodar svjetova. Znači nema situacije da gospodar, da gospodar to ne vidi. <clears throat> Tako da će gospodar svjetova po ovim dijelima kako je došlo u hadisu, znači poslanika sallallahu njih veselem, ali gleda u vaša srca i vaša djela na osnovu tih dijela i nagrađivati. Zato treba vam se pripazimo i da izvučemo najveće pouke iz ovih Allahovi i Tabareke i velikih imena, a to da imamo svijest o gospodaru svjetova šta god činimo, šta god radimo, šta god da pričamo, šta god znači postupak koji činimo, da se prispitaš prije toga, smijem li, da li mi je dozvoljno, znači da li mogu kazati to, da li, da li to u skladu sa šarijatom, propisima, znači Kur'ana i Suneta ili ne. Nakon toga, Habibi, da znaš da Allah šta god da kažeš, ona više se ne može vratiti. Ona je zapisana. I Allah šan će tražiti da se posvjedoči meleci koji zapisuju. Allahu oni nisu potrebni, ali su potrebni da protiv tebe dokaze znesu. Znači, svaka riječ koja se kaže, melec je zapisao. Svaki postup koji se učini, melec zapisao. A sve to Allah subhanahu wa ta'ala vidi i on je dovoljan šahid za sve, njemu nisu do, potrebni, znači šuhada, oni koji svjedoče, koji svjedoče neči, nečiju propast ili nečiji grije ili nečije dobročinstvo, jer on subhanahu wa ta'ala ima nazor, nazor na svijet. Tako da kažemo da je svijest ova najbitnija da se okiti čovjek, da zna da njegov gospodar sve vidi, sve čuje i da mu ništa skriveno, skriveno nije, a sljedeći put ćemo govoriti tako ovdje Allahom te bare kvetala imenu El Habir. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari da se otvori od ovoga predavanja i drugih predavanja, da popravi naše stanje, da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, da muslimanima u svijetu isto tako podari sigurnost, em, ovo što se dešava, znači da završica bude onako kako kako je znači to dobro po muslimane i da im podari one koji su najbolji, najbolji od njih kao vođe da doživimo znači procvat, procvat, procvat ljepote umeta e, u ovim trenucima, jer kako kažu nas učenjaci, odano umet nije više veselio po ovim danima. Znači, umet je potlačen već decenijama i godinama, međutim nisu se veseli ko što se vesele u ovim danima, znači ovo što se dešava od promjene vlasti u islamskim državama gdje su vlada, znači tirani i gdje su doživjela mnoga braća da izađu na svjetlo dana i zatvora svoga. I zato se muslimani drugi radi u čitavom svijetu, znači njihovoj sreći, da su nakon 30 godina, 40 godina gotovo svjetlo dana i slobode. Koliko, znači, braće, evo sada već otišlo u Tunis, obišlo, znači, svoje roditelji koji nisu, znači, vidjeli svoje roditelje po 30 godina po 20 Šehova koji su po 50 godina bili protjerani, sad su se vratili, tamo je sežu čini šukra, lađe. Čim su sletili dole, znači, na pistu, sežda šukra gospodaru svjetru. Tako isto znači u Egiptu koliko je izašlo iz zatvora. Samo što su bili na istini, na istini, znači ne što su oni nešto dumali, nešto, neko je pravo, neko ne učinio, nego što su bili na istini, bili su zatvorani i nije im se dao da pričaju. Sada su izašli iz zatvora. I to je zaista sreća, znači da se izađu u stotinama, u stotinama, znači takvi osobe da izađu i da ugledaju svjetlo danas sa sastanom sa porodcama, djecom. Zamislite te sreće. Mi koji uživamo blagodatima, ljepoti, slobode i svega toga, ne možemo to osjetiti. A kad malo promisliš i razmisliš, vrati se u njihovo stanje da vidiš kolika je to sreća kod njih. Zaista treba se veselimo i da slavimo ovo što je gospodar svjetova podario. Međutim, molimo Allah da oni to najbolje iskoristi, muslimana to najbolje iskoristi, da ne, neprijatelji Islama i munafici to znači ona iskoristili u svoju rupu. i s ovim ćemo završiti. hamdika, šadan, la ilaha, ilaha,